بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe سابا موزي وشوال mwaka wa 1443 katika darasa ya kitabu ahadithu al-akhlaq لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى tuendelea na موضوع ya kafalatu al-yatim na tulifikia قول المصنف حفظه الله تعالى قال وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم من السبع الموبقات متومة صلى الله عليه وسلم alipotaja madhambi saba yenye kuangamiza moja katika madhambi haya saba akataja kosa la kula mali ya yatima pasi na haki عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات متوم صلى الله عليه وسلم أسيما jiepusheni na mambo saba au madhambi makubwa saba yanaoangamiza قالوا يا رسول الله وما هن masahaba wakamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam na ni mambo gani hayo saba au madhambi gani hayo saba yanaoangamiza wakamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam qala الشرك billah dhambi ya kwanza kabisa akataja ni dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala sababu ndio dhambi kubwa kabisa ashirku billah wasihru na uchawi na uchawi pia ni kufuru mtu hawezi kuwa mchawi mpaka mkufuru Allah subhanahu wa ta'ala وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق نكويوا نفسي أنبيو الله سبحانه وتعالى أم حرميش كويوا أسن حقي بمعنى أبو وكاتي هي هي نفسي أنبيو الله سبحانه وتعالى أم حرميش كواوا لتكون حقي كويوا لكن قبل يهابو حرام kama kwa mfano anayeua na yeye pia atauawa kusudia kamuua mwenzake hapo na yeye pia atalipizwa kisasi kwa kuuawa au ambaye tayari ashaingia katika ndoa kisha akafanya tendo ovu la zina huyu atapigwa kwa mawe mpaka kufa kwake kadhalika anayewacha dini ya Uislamu akartadi huyu pia huuawa lakini bila ya haki la ni katika madhambi makubwa sana wa aklu riba na kula riba pia ni katika madhambi makubwa wa aklu mali liyatim na kula mali ya yatima tawalli yawma az-zahfi na kukimbia siku ya vita ukawa kuna vita baina ya waumini na kufar watu waendelea kupambana wewe wageuka wakimbia sababu hii yavunja moyo wa waumini katika hali kama hii kwa hivyo haifai vile vita vikishaanza ndio upambane pale siondoke tena وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات na kuwatuhumu uchafu wa zina wanawake waliojistiri na kujihifadhi na wako mbali kabisa na fikra ya uchafu wa zina ukawasingizia kuwa wamezini katika madhambi makubwa na Allah subhanahu wa ta'ala ameiwekea haddi qadhf متفق عليه وقوله وأكل الربا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكل liannahu a'ammu wujuhi lintifaa mtume sallama hapa ametaja kula kwa sababu katika namna za kunufaika na, na pesa au na mali kikubwa zaidi ni jambo la kula lakini haimaanishi kuwa ukichukua pesa za riba ukinunua nguo ukivaa wewe hujakula riba bali wahesabika pia umekula riba ama ukachukua riba ukachukua deni kwa njia ya riba pia wewe hesabika ni mlaji riba kwa waingia katika hiyo Mtume sallam ametaja kula kwa sababu ndio zaidi katika kunufaika watu na ile mali walaysa almuradu khususa alakli wala hapa ikusudiwa kule kula kwenyewe yani anunue chakula ali na bali manufaa yote anayopata katika riba aisabika amekula riba بل كل استعمالات مال اليتيم حرام كما هو أكل مال اليتيم kwa njia yote ile unaotumia katika riba au kula mali ya yatima kwa njia yote ile unaonufaika na mali ya yatima ni haramu illa ma fihi maslahatun lahu isipokuwa kile ambacho ndani yake kuna maslaha kwa yule yatima hapo utaruhusiwa kuitumia mali yake kama kwa mfano ukaifanyia biashara kwa ajili ya kuikuza ile mali ولهذا قال تعالى في بني إسرائيل وأخذهم الربا وقد نوهوا عنه ولم يقل وأكلهم الله hapa kutaja kula riba ametaja waakhidhihim riba na kuchukua kwao walakhdhu a'ammu min al-akli na kule kuchukua kumeenea zaidi kuliko kula fa aklu riba maanahu akhdhuhu kule kula riba kule maana yake ni kule kuchukua ile riba وسواء استعمله في الأكل أو البناء أو المسكن أو غير ذلك أو أتتميه لمالي وكولا أو كجينغا أو kuishi nayo au njia yote ile ya manfaa aingia katika aya hii kuwa amekula riba au amekula mali ya yatima si lazima aitie mdomoni ingie tumboni nafikiri liko wazi kwa ukiambiwa kula mali ya yatima ni haramu usifikirie ni chakula peke yake ah kwa njia yote ile utakaochukua mali ya yatima ukanufaika nayo wewe kwa haramu basi itakuwa ni haramu nafikiri liko wazi والواجب الإحسان إلى اليتيم واجب ilikuwa ni kumfanyia wema yatima liannahu faqada abahu sababu yatima amemkosa baba yake wa atfahu na kadhalika amekosa ule huruma yule baba yake baba yake hayuko so baba na huruma kwa mtoto wake ye ule huruma wa baba na upole wa baba ameukosa فيجب على المسلمين أن يسدوا محل والده بالإحسان إليه ورعايته kwa ilikuwa ni wajibu juu ya Uislamu waislamu wawe wataziba lile pengo la yeye kumkosa baba yake kwa kumfanyia wema yule yatima na kumfanyia ihsan na kumchunga yule yatima wa in kana lahu malun fayajibu an yuhafidha alayhi au an yuhafadha alayhi hatta yablugha ar-rushda na ikiwa ana mali ni wajib an yuhafadha alayhi ifadhiwe ile mali ichungwe hatta yablugha ar-rushda mpaka atakapofika umri wa kuwa sasa hivi akili yake na yani yoweza kutasarraf katika ile mali yake kwa njia nzuri apewe mali yake fayusallamu lahu malahu kamilan kwa mali yake atapewa kamili atampa ile mali yake kamili au fayusallamu lahu maluhu kamilan kama qala ta'ala wabtalu al hatta idha balagu an-nikah na wajaribuni mayatima mpaka wafikapo umri wa kuoa bimaana wakishafanya nini wakishabaleghe sasa mtu akishabaleghe yaweza kuoa sivyo ilivyozoeka katika mshtama wetu lakini mtu akibaleghe tayari ashafika umri kuwa yuwaweza kuoa ndio maana tuahimizana sana mtu asichelewe sana na jambo la kuoa ni khairi adhim jiddan amejikosesha katika maisha yake mambo mengi mazuri kwa hiyo ikiwa mtu ana uwezo katika umri huu mdogo aweza kuoa awe wala kuna shida yoyote wala si la ajabu hilo kuwa mtu ameoa akiwa umri wake ni mdogo hajafanya kituko bali amefanya lile ambalo ni la sawa na wazazi msikazie sana kwa watoto haswa katika wakati ambao sisi twaishi watu wamebadilika tabia zao na shahawati zimekuwa nyingi sana ni sahali sana kwa kijana kupotea kwa yule mzazi ikiwa mtoto wako amekufuatia kumwambia mimi nataka kuoa chunga sana ikiwa shafikia wakati uweza kukwambia mzazi yule mtoto kwa mimi nataka kuoa ujue hali yake si ya kuachwa tena bila ya kuoa kwa hivyo ikiwa mzazi anao uwezo amwozeshe mtoto mapema na yatima kadhalika hata idha balagu nikah fa in anastum minhum rushdan ko wajaribiwe kujaribiwa vipi kama kwa mfano mwambie njoo kwa mfano nikikupa milioni moja utaifanya nini wamjaribu ah hiyo nkiipata hiyo nda zangu Dubai nikodishe mahali hivi ujue mpumbavu huyo bado akili yake safi wala tu'tu sufahaa amwalakum huyo safi bado mpumbavu usimpe kitu milioni moja kupata mfanya ah wajua sijapanda ndege nitapanda ndege naende Nairobi nikirudi wewe paka ziishe ujue akili bado ndogo hajaweza huyu kustahimili ukipata milioni moja utakwenda mtakula nyama mtakula kuku bado lakini wamwambia wewe ukipata milioni moja utafanyia nini we mfano ah kuna biashara fulani kadhaa nikifanya hiyo nitapata faida hivi sasa huyu waanza kumuona iwajifahamu iwaelewa namna gani ya kuchunga mali kwa polepole waanza kupewa nini majukumu mpaka azuee atapewa yale majukumu mpaka azuie fa in anastum minhum rushdan mkiwaona ni waerevu yani sasa hivi washaanza kujifahamu fadfa'u ilayhim amwalahum mkiwaona sasa washakuwa ni waerevu basi wapeni mali yao mfikiri mmenielewa hapa nazungumza kwa wamjaribu mwanzo mwangalie je yuwaweza ukamwona kuwa yule mtoto ni mtoto amekomaa yuwaweza kuiangalia mali yake basi polepole arejeshewa ile mali yake ambayo ulikuwa umeizuia na kumuhifadhia wamrejeshea mwenyewe Allah asema wala taakuluha israfan wa bidaran an yakbaru na hii ni onyo wala msiile kwa fujo na pupa kwa kuwa watakuja kuwa watu wazima ukawa waila haraka haraka iishe ile mali ya yatima waila haraka haraka iishe ili akishakuwa mkubwa hakuna kitu ikawa mtu amefanyia thamana ile mali ya yatima la Allah amekataza wala taakuluha israfan wa bidaran an yakbaru na basi man kana ghaniyan falyastafif ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia una uwezo wewe ni tajiri basi jizuilie na mali ya yatima sababu huna haja nayo wewe unayo mali ya kukutosheleza wewe pengine na kumtosheleza yule yatima aliyoku chini yako hakuna haja ya kutumia mali ya yatima lakini Allah akasema waman kana faqiran falyakul bilma'ruf lakini upande wa pili sasa yule ambaye ni fakiri basi na ale kwa kadri ya ada tu iliyozoeleka bimaana amlee yule yatima na yeye mwenyewe ni maskini hana hata cha kumtosheleza yeye nafsi yake katika hali kama hii sheria imempa ruhusa ya kutumia mali ya nani ya yatima kwa sababu yuko na yeye kwa hivyo wala pamoja waishi pamoja haina shida yote lakini bil ma'ruf usiwe wewe kama nilivyotaja juzi nitaja isiwe wewe umezoea pengine wala sima na papa sasa umpata yatima na mali basi jamaa kila siku achoma nyama tu leo mguu kesho kuku kesho kutwa samaki wa jodari kesho kutwa yani wala kwa starehe la la la bil ma'ruf si kukimbilia katika kuimaliza mali ya nani mali ya yatima kwa hiyo ule kwa mpangilio umepewa ruhusa kisheria ukiwa ni maskini ila an qala ta'ala Allah paka kafikia kusema innal ladhina yakuluna amwala al-yatama dhulman inma ya'kuluna fi butunihim nara وسيصلون سعيرا أي آج ويكوي ليزا لأن اليتيم ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن ماله نهيني وسبب يتيما ضعيف هاويزي kuitetea mali توتم دوغ ضعيف فإذا تسلط عليه ظالم وأكله فهذا من أعظم الظلم إكيوا أتمسليتي mtu dhalim atamsaliti yule yatima akala ile mali yake hii ni katika dhulma kubwa عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة سبها وويلي لما ضعيف سانا na ndio maana ikawa kutumia au kuwadhulumu hao ili adhabu yake ni kali sana yatima na mwanamke so mwanamke hana nguvu za kuweza kujitetea kwa hiyo ukaenda ukamuoa binti ya watu kaanza kumdhulumu ujue una maapizo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kumdhulumu yule mwanamke chunga sana sio kama una dhaifu basi ndio ukachukua ndio nafasi ya kufanya nini ya kumdhulumu au yatima kwa kuwa umeona ni mtoto mdogo ile kuna watu wallahi mambo yafanyika katika mjtamaa wetu ya ajabu sana yani waweza kumwona mtu apapia katika kumchukua yule yatima kumbe ana mipango mikubwa ameyaweka mtoto kishakuwa mkubwa sasa yajielewa ambaye wajua kama babako alikuwa yuamiliki kitu fulani na kitu fulani na kitu fulani akienda kuulizia kama ni ardhi majina shabalishwa kama ni nyumba majina shabadilishwa bwana mkubwa aliyemlea ndio amebeba kila kitu na si ajabu akija kudai chake akaambiwa kweni ulikuwa lelewa bure wewe yale yote weza kunlipa wewe uliambiwa mchukue tangu na mwanzo wewe ungemwacha mtu mwingine mwadilifu amchukue ile mtoto amlee sikumdhulumu ile mtoto mali ambayo ni yake na stahiki لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من كان ضعيفا أن يلي مال اليتيم sababu hiyo mtume صلى الله عليه وسلم ameonya sana mtu yoyote ambaye ni dhaifu yani bimaana ajiogopea nafsi yake si mwadilifu hawezi kufanya uadilifu ana tamaa tamaa hivi bora kwako achana na yatima utajiingiza kwenye dhambi bure tu kama wewe una udhaifu katika usimamizi usimsimamie yatima wachia watu wengine wasimamie عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر تمسام بأبو ذر يا أبا ذر إني أراك ضعيفا mimi nakuona wewe ni mtu dhaifu na badhar udhaifu wake ni kuwa alikuwa ni zahid la yuridu shay'an min ad-dunya kiasi cha kuwa yeye alikuwa haweki chochote katika mali ya kesho nitatumia na alikuwa maskini radiyallahu anhu arda la yuridu shay'an min ad-dunya abadan ana haja na dunia kabisa katika masahaba azha min azhad as-sahaba radiyallahu anhu arda na pia mtu kama huyo aweza kuwa dhaifu katika hilo sababu sasa yule yatima ana mali yeye mwenyewe hajui kutasarraf katika mali hana haja nayo ile mali aslan mtume sana anambia inni araka dha'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi mimi nakuona wewe dhaifu na nakupendelea kile ninachojipendelea nafsi yangu la taamaranna ala thnaini usiwe amiri hata juu ya watu wawili usikubali uongozi hata juu ya watu wawili bakia hivyo hivyo tu mtu wa kawaida wala tawallanna mala yatimin wala usisimamie mali ya yatima huwezi wewe achana nayo kwa si jambo dogo hebu fikiria ikiwa huyu sahaba ambio maneno haya kuna watu hawamo katika misimamo yao upande wa dini hawamo na wataka uongozi hayumo mtu wewe wataka kujibebesha mzigo mkubwa mbele ya Allah ama wafurahi kitu mheshimiwa njoo mheshimiwa njoo kuwa raha hapa lakini kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wallahi kuna masudia utatamani lau kama ungelikuwa ni mtu uko jangwani hakuna anayekujua siku ile utakaposimama mbele ya Allah wale wote ambao walikuwa chini yako dhidi yako kwa kuwa imma ulikula mali ya umma ama kuna jambo la umma ukulisimamia kisawasawa sawa ni nani aliyekwambia utafute ule uongozi utakwenda kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani mtu aweza kuona raha na wengi katika hao utawakuta hana habari na akhira hata akhira ajari kule kuna nini hana habari lakini kuna masala makubwa ya mgojea kule maswali makubwa sana na ndio maana huambia usimwonee wivu kiongozi kwa uongozi wake mwonee huruma na umwombee Allah subhanahu wa ta'ala amjalie kuwa mwadilifu usitamani uongozi kheri kwako kubakia mtu wa kawaida tu uende na hisabu yako wewe mwenyewe wewe mwenyewe una yako ya kungoja wewe ni msimamizi wa nyumba yako wa mas'ulun utaulizwa mbele ya Allah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyat nyote nyinyi wachungaji na mtaulizwa kile mlichokichunga chini yenu sasa angalia wewe ikiwa wewe kwenye nyumba yako ni mas, una masulia na utaulizwa kesho mbele ya Allah juu ya kile ulichokichunga chini yako bimaana kila kile unachokichunga kikiwa kikubwa zaidi na masulia pia ni makubwa zaidi sasa uonaje wewe masuhulia yako ni umma wa watu kadha wa kadha maelfu ya watu wako chini yako una maswali makubwa kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam قال وإنما نهاه عن ذلك لما رأى من ضعفه وهو صلى الله عليه وسلم يحب هذا لكل ضعيف ألا يلي مال اليتيم حتى يعرض حتى لا يعرضه للخسارة والضياع نهاب متوم صلى الله عليه وسلم amemkataza jambo la kusimamia mali ya yatima alipoona udhaifu wake na yeye mtume za sallama hili ampendelea kila dhaifu asisimamie mali ya yatima isije akaitia kwenye hasara ikapotea ile mali ya yatima hadha ولا ضير على الإنسان أن يولد يتيما وينشأ يتيما ili jambo muhimu sana lifahamike haina neno kuwa mtu amezaliwa yeye ni yatima akakulia kuwa ni yatima hana kosa wala hili alija kuwa ni sababu ya yeye kuwa na upungufu wa aina yoyote bal qad yuladu yatiman wa yakburu adhiman aweza kuzaliwa mtu ni yatima lakini akawa mkubwa akawa mtu adhimu mwenye kuheshimiwa katika mshtamaa fayakunu min afdali ibadillah wa atqahum wa ahsanuhum qiyaman bi ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni miongoni mwa bora katika waja wa Allah wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala zaidi وأحسنهم قياما بطاعة الله سبحانه وتعالى نمبر واو كتك كسممية جام لكم تي الله سبحانه وتعالى ويكفي شاهدا لذلك أن سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه وإمام المتقين وقدوة عباد الله ولد يتيما يتشليزك وبانا بوانا بوتي mbora katika watoto wa Adam alayhi salatu wassalam kiongozi wa wachamungu ambaye ndiyo kiigizo chema kwa waja wa Allah amezaliwa akiwa ni yatima Mtume Muhammad sallallahu alayhi salatu wassalam azaliwa yatima yani baba yake afa kabla ya yeye kuzaliwa kwa azaliwa kuiona hii dunia akiwa ni yatima مات أبوه وهو حمل في بطن أمه baba yake mtume salama afa akiwa mtume salama yuko katika tumbo la mama yake alayhi salatu wassalam وكفله جده عبد المطلب إلى سن الثامنة babu yake Abdul Muttalib akamlea na kumsimamia mpaka alipofika umri wa miaka 8 thumma mata ba'da ba'da sinni thamina وكفله عمه أبو طالب فنشأ عليه الصلاة والسلام يتيما هل بفيك ميكنان ياك يا فريد عمياك يمتقوا أمليا وفو لكولي يمتقوا سلامك ويتيما قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ولكون يتيما الله سبحانه وتعالى كم بمكاز ولعل من الحكمة في كونه صلى الله عليه وسلم يتيما أن يعرف أو أن يعرف قدر اليتامى أن يعرف قدر اليتامى na huenda ikawa katika hikma mtume salama kukulia akiwa yatima قدر kadri ya nini ya yule ويعنى بحقوقهم وإصلاح شؤونهم نعم يتشوركي حق زاو نكتنجنز بياو وقد يظن أن اليتم نقص في حق المرء na huenda watu wakadhania kuwa ule uyatima ni فلما صار محمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا كان ذلك تغييرا لهذا المفهوم هل alipokuwa mtume صلى الله عليه وسلم بل amepewa utume bali ni ikawa imebadilisha mafumu kama haya ya makosa kwa mtu kukulia yatima haimaanishi kuwa ni upungufu kwake yeye وقد وجد في الأمة عظماء وأكابر في العلم والصلاح والنفع العام للأمة نشأوا أيتاما نكتك هو أمة pamepita watu wakubwa bana katika ilmu katika wema walionufaisha manufaa manufa yaliyoenea umma ambao walikulia wakiwa ni mayatima وهذا فيه تنبيه لمن يقوم على رعاية يتيم ويحسن تأديبه وتربيته فما يدريك قد يكون إماما من أئمة المسلمين hapa kuna tambii kwa yule anayesimamia jambo la kumchunga yatima na kumfanyia wema na kumfundisha adabu na kumlea wajuaje kesho aweza kuwa huyo kijana unayemlea ni imam katika imma wa islam anayetambulika katika ilmu au min khiyari almuttaqin wa afadhil ibadillah au akawa ni katika wabora wenye kumcha Allah katika wabora katika waja wa Allah fayuktabu laka ajru tarbiyatihi wa islahi wa ta'dibi ukaandikiwa wewe ajri ya kumlea yule mtoto na kumfundisha adabu kisha hapa akatoa mifano ya aima katika uislamu ambao walikulia katika hali kama hiyo fahadha al-imam ahmad wal-imam shafi'i wal-auza'i wal-bukhari rahimahumullah wa ghayruhum kathir nasha'u aytaman وما ضرهم يتمهم لا في نشأتهم ولا في عاقبة أمرهم تزام الإمام أحمد أمكولية يتيمة الإمام الشافعي الإمام الأوزاعي الإمام البخاري na wengineo rahimahumullahu ta'ala wengi walikulia wakiwa ni mayatima wala ule ule uyatima wao haukuwadhuru wao katika kukulia kwao wala katika mwisho wa jambo lao bali leo katika umma wakumbukwa na ni watu ambao wamekulia kuwa ni mayatima ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد عن أبي سراج بن خزيمة وهو ممن كان مع أحمد في الكتاب كتاب ni sehemu ambazo walikuwa wakisomeshwa watoto Qur'an mwanzo wakipitia hapo salaf walikuwa mwanzo kabla ya kwenda kutafuta ilmu wahifadhishwa Qur'an na wewe nenda kasome tarajum za ulama sijui kama utapata njoo niletee faida huwezi kupata imam min a'immati almuslimin la yahfadhu alquran haiwezekani nenda katafute mimi sijui mwanachuoni mkubwa anayekumbukwa katika tarehe ya Uislamu la yahfadhu alquran nenda kaangalia hata katika hii asr ukiangalia الشيخ ابن باز حافظ القرآن الشيخ الألباني حافظ القرآن ابن عثيمين حافظ القرآن nenda kaangalia kaulize utapata wote hawa aima wamehifadhi Qur'an na huko nyuma wakati wa salaf ndio kabisa sababu kitu cha kwanza kabisa talib ilm atakana awe nacho mwanzo ni awe na inaya ya kuhifadhi Qur'an yote kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nas sababu ndio aslul ilm Qur'an ndio aslul ilm tuacheni hizi kelele za huku kwetu kuna kelele huku kwetu nyingi waweza kumwona mtu apiga kelele atajuzu amma jaifadhi piga kelele atajuzu tabaraka jaifadhi yani ile aqal shay angalau yanake kwa imamu aweza kuswalisha kuna watu waswalisha watu wamehifadhi mashallah zile sura kwa kuwasikiliza wao kila siku sura haifadhi si, na siseme ni wajibu kuhifadhi Qur'an lakini maadamu umejiweka wewe kuwa ni talib ilmu watafuta ilmu kitu cha kwanza mwanzo anza na inaya na Qur'an sababu ni upungufu mkubwa uwe talib ilmu hujui kuisoma Qur'an wallahi aibu waweza kumwona mtu atoa mawaidha akiisoma aya iwe ikwaruza kwaruza na iwe iangalia bwana si kwa hifdhi ah, kwa kuangalia na iwe ikosea kosea ama herufi ajui kuzitamka na iwasoma Qur'an la mwanzo kabisa kitu cha kwanza hawa aima walikuwa wakifanya nini wakianza na kwenda katika hizi sehemu za kuhifadhi Qur'ani mwanzo na akija katika majlisi ya hadith mwanzo alikuwa akiulizwa ile mwanafunzi هل قرأت القرآن قرأت القرآن معناك سجي سومة وآه وشي فاذي قرآن يوتي لا نين كيف يفاذي قرآن هابا وكايس بكو حفظه دي وكابو يفاذي شي فاذي قرآن جواب وكيت اطلب الحديث كيني موانزو لقرآن na haiingii kwenye akili timamu kuwa mtu atafuta ilmu lhadith wakati qurani yenyewe hajahifadhi ambao ndio aslu aslu lusul katika ilmu lquran nasema hili yani ni jambo ambalo limeenea zaidi kwa aimmatul islam walikuwa ni hafadhatu kitabillah na haimaanishi kuwa ni wajibu kwa kuhifadhi Qur'an la lakini maadamu wewe ni talib ilm jiwekee kuwa mimi maadamu ni talib ilm acha nihifadhi Qur'an mwanzo hifadhi Qur'an yote mwanzo mpaka mwisho uihifadhi sikiliza hapa سراج بن خزيمة سمع أن والده خزيمة كان يعجب من أدب من أدب أحمد alikuwa أكي فريش وسانا نأداب يا الإمام أحمد وحسن طريقته ننجياك نزوري أداب الكونان ويقول كشا akisema أنا أنفق على ولدي وآتيهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا فما أراهم يفلحون sema mimi nawalipa waalimu kwa ajili ya watoto wangu waje kuwafundisha adabu lakini siwaoni wakifaulu وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم انظر كيف يخرج وجعل يعجب lakini angalia huyu kijana mdogo yatima Ahmad ibn Hanbal mwangalie vile anavyotoka anavyotembea anavyozungumza ana adabu kabisa na alikuwa yatima قال الحميدي سمعت الشافعي رحمه الله يقول سكريزا منين الإمام الشافعي يسمى كنت يتيما في حجر أمي ولكو يتيما أكل لي وأنا ماما ياكي ولم يكن لها ما تطي ما تعطيني للمعلم لكن ماما يانغ ولكو هانا كارو يكون لبيا كم وليم وننفندش أنا هانا ويزو كم لبيا وليم وليم وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب وأخفف عنه lakini mwalimu wangu aliniridhia mimi nsilipe kwa kuwa mimi namsimamia wale watoto pale wenzangu akiwa yeye hayuko kwa hivyo namkhafifishia kazi yake namfanyia wepesi kazi yake akanikubalia mimi kusoma وقال المزني تلميذ الشافعي رحمه الله سمعت الشافعي رحمه الله يقول امسكي الإمام الشافعي رحمه الله كسيما حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين nimeihifadhi Qur'ani yote nikiwa umri wa miaka saba na wala si kubwa hili sasa hivi pia wako watoto wengi tu wamehifadhi Qur'ani na umri wa miaka saba kiwa wadogo tu shida kwetu si umehifadhi Qur'an shida ni baada ya hapo wao walikuwa na aima katika zama zao baada yeye kuhifadhi Qur'an aingia katika kuhifadhi sunna ya mtume sallam sikiliza hapa sema nini qala wa hafidhtu almuwatta wa ana ibn ashrin na nimehifadhi muwatta ya imam malik yote nikiwa na umri wa miaka kumi leo ukizungumza kuhusu kuhifadhi al-40 an-nawawiyya kuna watu wafungua mdomo arbauna nawawia baba zima arbauna nawawia wafungua mdomo kuna watu muamo tu watu wenda na yeye wenda tu hati kisiki katika moyo wake akiona wenzake wasonga mbele yeye yuko nyuma wala habari hana watu waweza kuhifadhi kwa 40 nawawiya lakini mwambie kuna kula huyo utafurahi akiambiwa sinia mbili ah hiyo mara moja tu kama kusukuma mlevi mimi namaliza hiyo mm 40 nawawiya waiweza hadithi chache tu hizo tihani kweli kweli baadhi ya watu narejea tena wacheni kelele za watu wa Mombasa sisi tupigiwa kelele nyingi achaneni nao wapige kelele mpaka wachoke lakini unahifadhi hadithi ngapi katika kifua chako baada ya Qur'ani kijana mdogo huyo Imam Shafi'i rahimahullah miaka kumi muwapa iko kwenye kifua chake mpaka Imam Malik alimwangalia hajasema hapa nihifadhi kwa siku ngapi eh? hilo ndo litakushtua zaidi ni kusema amehifadhi muwapa akiwa na umri wa miaka kumi ni masala mengine kuna kuwa amehifadhi muwapa kwa siku ngapi sasa nenda kaangalie siku ngapi anahifadhi hilo litakushangaza zaidi ikiwa mtu siku mbili tuweza kuhifadhi mwata yote ama siku moja tuhifadhi mwata yote mwanzo mpaka mwisho sasa hilo ndio la ajabu zaidi sikwambii wewe ushafikia huko wallahi tilka ummatun qad khalat Allah alikuwa amewachagua hawa watu subhanallah yani wewe waweza kusikia habari ukashindwa huyu alikuwa binadamu ama nini kile kichwa chake kilikuwa vipi kikinasa namna hii lakini watu wampita katika huu umma na mtu asiseme kuwa leo haiwezekani wa makana ata'u rabbika mahdhura ukijishughulisha kikweli kwa moyo wako ukawa na ikhlas ukawa mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala wallahi Allah atakufungulia kwani nani alisema baada ya maimamu kama wakutakuja mfano wa Sheikh ulislam Ibn Taymiyyah rahimahullah huko karne ya saba karne ya nane yuaja Sheikh ulislam Ibn Taymiyyah rahimahullah na huyu mkiumbe mwingine wa ajabu ukienda ukisoma tarehe yake na tarjama yake ni kiumbe cha ajabu kabisa mpaka utashangaa katika ilmu na namna alivyokuwa amehifadhi ilmu sasa usishangae na yeye shangaa na maadui zake waliompiga vita alikuwa wakae chini wasome kwake wafaidike mwang'ang'ana tu mwang'ang'ana ndio mdivo kumbe wako mpaka leo wamo tu mtu hayumo lakini ang'ang'ana tu pigana haki na watu wa haki na iwajua wazi hayumo ukapita wakati wake akaondoka duniani tukawaangalia wale waliofanyia waliomfanyia upinzani hatuwajui ndani lakini twasikia katika kila kikao mpaka leo toka qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah nawaambia ni kiumbe cha ajabu kwa sababu hakuna maudhu utaizungumzia wewe isipokuwa ukienda katika majmua al-fatawa utapata maneno ya yafungamana ile maudhuu unazungumza wallahi mimi nashangaa nenda katika mada yoyote unazungumza utaona qala waqala Sheikh ulislam taymiya kadha wa kadha sasa kiumbe gani huyo lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia hawa watu wamepita katika hii hii tarehe ya Uislamu hawa watu wamepita rijal ambao walikuwa na ikhlas nahsibuhum Allah hasibuhum kwa muzani amtaja Imam shafi alikuwa namna hiyo Sheikh amalizia na kusema wa hadha al-imamu al-jalil Ibn Baz rahimahullah nashaa yatiman pengine waweza kusema hao walikuwa mbali huko ingawa wengi wenu Sheikh Ibn Baz akifa hamjazaliwa mlikuwa hapa lakini nakumbuka vizuri akifa Sheikh Ibn Baz rahimahullah mwaka 1999 Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala kufariki ni juzi tu miaka 23 iliyopita sio kwa kuna watu wengi walimuasir bali mpaka leo wako watu hai ambao wamesoma chini ya Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala wako tu wengi na wengine leo ni maulama kama Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Sheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali na wengineo katika ulama Sheikh Al-Fawzan ambao wako hai leo walisoma chini ya Sheikh bin Baz rahimahullah kwa hivyo Sheikh bin Baz ni muasir nashaa yatiman huyu naye pia amekulia akiwa ni yatima ha lingine ndipi wafaqada basarahu qabla bulughi al-20 akiwa na miaka 18 19 akapoteza macho akawa kipofu Sheikh bin Baz amezaliwa yuwaona akakulia alipofika miaka 18 19 kabla kufika miaka 20 akapoteza macho akawa kipofu Allah subhanahu wa ta'ala akampa badala yake hifadhi ya ajabu hifadhi do wewe ukisikia Sheikh bin Baz azungumza ujue haoni yule azungumza kwa hifadhi yake ila ajabu eh? nenda kasome tarjama Sheikh bin Baz na namna alivyokuwa kinasa sauti za watu baada ya miaka waja asalamu alaykum wa alaykum salam fulani watoka mbona siku nyingi hatuonani miaka 20 amjionani unkumbuka vipi wewe yeye Sheikh Ibn rahimahullah katika hifadhi ambayo Allah amempa na, na vipofu wengi wa namna hiyo akiamkua mtu hivi akimshika mkono hivi wewe nani fulani njoo baada ya miaka umwamkua hivi atakwambia fulani wewe mkuja kuhisi tu ajua huyo fulani mkuja rais hay'ati kibari ulama yeye ndo rais kipofu na sasa hivi Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh mufti am wa mamlaka pia ni kipofu na hilo halikuwa dhuru tunketi sisi na macho yetu hivi mawili hadithi tano kwa siku mtu hifadhi kutoa macho tu hivi chezo mwingi kweli kweli alafu kuna lingine ambalo siku hizi liko sana utaliona qafz qafz yani mtu ajihifadhi 40 na wewe asharuka na hifadhi ya salihin bana mimi <laughs> hajamaliza vizuri ya salihin ashika sahih muslim hifadhi muslim hivi kule kwetu majengo tu bangu bangu hiyo bangu bangu <laughs> bangu bangu yani bangu bangu zezeta kitanzania mumtaibu sio kuna mazezeta wa ilmu yani yeye ataka siku mbili tatu tu ashafika yeye ashafika a ah, a ah, a ah, a ilmu haiendi hivyo taratibu kiangalia hawa aima kule walikotoka mpaka walipofikia subhanallah taratibu tu si kujirukia rukia huku na kule pole pole tu mpaka wakafika pale walipofikia sasa nenda kasome tarajum wallahi hizi tarajum za, za ulama za kupa moyo sana katika kutafuta ilmu na kujiona kuwa bado wahitaji sana kutafuta ilmu ukiwaangalia hawa aima na pale walipofikia قال وهذا الإمام الجليل ابن باز رحمه الله نشأ يتيما وفقد بصره قبل بلوغ العشرين وهو من هو رحمه الله تعالى في الإمامة والفضل تزام شيخ بن باز يا imamu asrihi ndio imamu asrihi rahmatullahi ta'ala alayhi watu wamtambua katika ilmu kama humjui nenda kamsikilize kuna watu wengine wakisikiliza taka wasikie saja na nini na mapambo mapambo katika yale maneno nenda kamsikilize mzee haswa katika vipindi vya fatawa nur ala darb utajua watu wamesoma lile swali likiulizwa jaribu kufikiria jawabu kisha usikie jawabu lake Ikishaulizwa swali uweza kuweka pause pale. Kisha useme hili pengine jawabu lake litakuwa ndio ama litakuwa la. Kisha washa, sikiliza. Usikie hiyo ilmu. Na huyo anayezungumza ujue ni kipofu eh? Haoni. Na Sheikh Abdullah ibn Humaid rahimahullah ta'ala kadhalika wa Sheikh bin Baz rahimahullah. Na huyu ukimzungumza visa vingine na alikuwa kadhi ni qadhi ameingia katika qadhaa sinin rahmatullahi alayhi na alikuwa mwerevu kuliko wale wenye kuona subhana rabbik ulama alikuwa ni mufti wakati wa haji ala almadhahib alarbaa yani akija mtu akisema mimi hanafi atakwambia fatwa kulingana madhhabi ya hanafi yasema hivi na hivi lakini usawa ni hivi na hivi mimi shafi'i madhehebu yote manne rahmatullahi ta'ala alayhi kwa hiyo haidhuru mtu kuwa ni yatima ama labda alikulia akiwa kipofu hiyo haidhuru wala haiwi sababu ya kumshukisha hadhi yake meorofushia kwa sababu nilikuwa nataka kumaliza hapo kilichobakia na mazungumzo pia ya mwisho ni muhimu katika kuamsha ile raghba katika kutafuta ilmu kufanya bidii katika kutafuta ilmu والله المستعان نابا يومش وموضوعيته بإذن الله تعالى تركية زمزي حقوق العمال حقي زوفني كاز سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك بارك الله فيك